Isang mapagpalang araw sa lahat o sa bumubuo ng malikmata at sa mga tagapakinig. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Marie at isa akong professor sa isang kilalang private school. Hindi ko na papangalanan para sa privacy ng school. Physics nga pala ang itinuturo ko sa ngayong taon. Pero noong mangyari itong kwento ko, ay chemistry ang hawak ko at mga second year student ang hawak ko noon. Bilang isang single mother, ay marami akong racket at kabilang doon ang dalawang college school na tinuturuan ko. Sa full-time ako sa public school at part-time naman sa private school. Gabi ang pasok ko sa private school at dahil 7pm to 9pm ang klase ko doon, ay lumalabas ka agad ako sa public college na tinuturuan ko pagkatapos ng huling klase ko sa kanila. Nung gabi na yun, ay medyo maulan paglabas ko ng public college. Pero ayos lang naman sa akin dahil malapit lang din doon ang private college na tinuturuan ko. Walking distance lang naman kaya hindi na ako nag-abalang sumakay sa jeep. Eksaktong alas 7 ay nagsimula na akong magklase. May experiment activity kami nung gabing yon kaya sa laboratory room kami nagklase. Nangangalahati na siguro kami sa ginagawa naming experiment nung biglang nagpatay sindi ang ilaw sa loob ng laboratory room. Hindi ko yun pinansin nung una. Akala ko kasi ay may problema lang sa electric supply, kaya ganon. Umuulan nga kasi. Binuksan ko na lang din ang mga emergency lights na nakalagay sa laboratory room para kung sakaling magpatay sindi ang ilaw ay maliwanag pa rin. Baka kasi matuluyan ng brownout. Pero nung nagpatay sindi pati ang emergency lights, ay doon na ako nagtaka Paano mangyayari yon? Gayong palagi naming sinisiguro na fully charged ang apat na emergency lights. Nagsimula na ring matakot ang mga estudyante ko. At nung muling naulit ang pagpatay sindi ng ilaw, pati na ang emergency lights, ay nagtakbuhan na palabas ng laboratory ang mga estudyante ko. Naiwan akong mag-isa sa loob dahil hindi ko naman pwedeng iwanan ang mga chemical na ginamit ng mga estudyante ko sa experiment. Kahit kinakabahan ako, ay pinilit kong nilakasan ang loob ko habang nililigpit ang lahat ng mga gamit na posibleng mag-cause ng chemical reaction kapag napabayaan. Patuloy sa pagpatay-sindi ang ilaw at ang emergency lights kaya naisip kong silipin ng koridor. Gusto kong makita kung ganun din ba ang nangyayari sa mga ilaw sa labas. Pero pagsilip ko sa pinto ay maayos naman ang mga ilaw sa koridor. Bukod tanging sa laboratory lang nagpapatay sindi. Naalala ko tuloy ang kinuwento sa akin ng kasamahan kong professor sa public college na tinuturuan ko. Dati din siyang nagpa-part-time doon sa private college. At ang sabi niya ay mayroon daw talagang nagpaparamdam doon sa laboratory room. Noong una ay hindi ako naniniwala. Pero nung ako na mismo ang nakaramdam, ay saka lang ako naniwalang totoo nga ang sinasabi niya. Kung ano ang dahilan at kung sino ang nagpaparamdam, ay hindi ko na inalam. Matagal na rin kasing nakatayo doon ang school. Marami na ang mga nangyari. Bukod pa sa katotohanang dating sementeryo ang pinagtayuan ng private college. Hanggang sa muli, Sir Van. Salamat. Hi po, Sir Van. Ako po si Susie at isa akong college student. HRM po ang course ko at third year na ako ngayon. At bago ko po makalimutan, isa nga po pala akong scholar at student assistant din ng aking biology teacher. Katatapos lang po ang final exam noon kaya marami akong ginagawa bilang isang student assistant. Ako kasi ang nagche-check ng mga test papers ng mga estudyante ni mama. Hindi ko na po papangalanan. Gabi na nun, pero nasa faculty room pa ako, kasama ang professor ko at yung dalawa pang student assistants din ng ibang professor. Doon na rin kami nag-dinner. Nagpa-deliver na lang si ma'am ng pagkain namin. Halos mag alas 9 na, nung nagpaalam ako kay ma'am na pupunta muna ako sa CR. Kami na lang ang naiwan doon dahil umuwi na yung dalawang student assistants na kasama namin sa faculty room. Pagkatayo ko, ay inunat-unat ko muna ang likod at mga braso ko dahil namimintig na gawa ng matagal na pagkakaupo at pagkakayuko. Paglabas ko ng faculty room ay tahimik na tahimik na buong paligid. Wala nang katao-tao sa koridor o kahit sa ibang parte ng school. Patay na rin ang mga ilaw sa mga classrooms. Ang nagbibigay na lang ng liwanag sa paligid ay ang mga ilaw sa nakakalat na poste at ilang nakasinding bumbilya sa mahabang hallway. Nasa dulo pa ng hallway sa bandang left wing ang comfort room na para sa mga babae. Kaya naglakad pa ako papunta doon. Meron namang CR sa faculty room. Pero nataon naman noon na ipinapaayos ng din namin kaya hindi pwedeng gamitin. Sanay na akong ginagabi, lalo na kapag ganitong katatapos lang ng exam. Marami kasi talagang ginagawa, Sir Van. Pero simula nung naging student assistant ako ng professor, ay yun ang unang beses na sa labas ako gagamit ng CR. At dahil nga wala nang ibang tao, ay napraning ako bigla. Feeling ko ay may bigla na lang lilitaw sa harapan ko at susunggaban ako. Pagkarating ko sa CR, ay mabilis akong pumasok sa pinakaunang cubicle. Hindi ko na isinara ang pinto dahil natatakot akong baka bigla nilang maglak ng kusa. Itinukod ko pang isa kong kamay sa pinto para sure ako na hindi siya magsasara. Sa dami ng pinapanood kong horror at murder cases sa Netflix ay kung ano-ano na ang pumapasok sa isip ko. Plus madalas din akong makinig sa channel mo Sir Van, kaya mas lalong tumindi ang kapraningan ko. Nung sa wakas ay nakatapos na ako sa pag-ihi, ay mabilis akong tumayo at pupunta sa lavatory para maghugas ng kamay. Panay pa ang sulip ko sa kaharap kong salamin na nakatapat naman sa mga cubicle na nasa likuran ko. Nagbabanlaw na ako ng kamay ko nung nakarinig ako ng mahinang ingit ng pinto galing sa dulong cubicle. Nagtaka pa ako noon kasi wala naman ibang tao sa loob ng CR maliban sa akin. Wala din akong nakitang pumasok. Saka hindi rin naman mahangin. Nadoble yung takot ko at mas lalo pa akong nag-isip ng kung ano-ano hanggang sa makarinig ako ng iyak ng baby. Siyempre inisip ko kaagad na baka may nag-iwan ng baby doon. Ayoko nang madagdagan ng kapraningan ko. Kaya kahit nanlalamig ako sa takot noon, ay pinilit ko pa rin na maglakad papunta sa dulong cubicle. Medyo nakaawang yon, pero ayaw kong itulak. Baka kasi kung ano ang bumulaga sa akin. Kaya ang ginawa ko ay lumuhod ako sa tiles na sahig at sumilip sa ilalim ng nakaangat na pinto ng cubicle. At nagulat pa ako kasi may nakita akong paa ng babae. Kaya mabilis akong tumayo at kinatok ang pinto. Tinanong ko pa yung babae kung may maitutulong ba ako. Kako eh, gabi na. Bakit nandun pa siya? Yung baby niya baka kako mapano. Nakailang ulit na ako ng katok. Pero wala namang sumasagot sa akin. Nawala na rin yung naririnig kong iyak ng baby. Kaya ang ginawa ko ay itinulak ko na yung pinto. Pero nung bumukas yun, ay wala akong nakitang tao sa loob at hindi na ako nagdalawang isip na tumakbo ng mabilis palabas ng CR. Pagdating ko sa faculty room, ay eksakto naman na nagliligpit na yung professor ko ng mga gamit niya. Nagulat pa siya nung nakita niya akong namumutla at hingal kabayo. Hindi ko na sinabi sa kanya ang nakita ko. Nag-alangan kasi ako na baka hindi niya ako paniwalaan at sabihin niyang kakanood ko yun ng kung ano-ano. Hanggang dito na lang po Sir Van. Salamat po sa pagbabasa. Hello Sir Van. Pwede niyo po akong tawagin sa pangalang Bunik. At isa po akong librarian sa isang public university dito sa probinsya namin. Bilang isa pong librarian, ay tungkulin kong mapanatiling maayos at tahimik ang buong paligid ng library. At sa loob ng ilang taon kong pagiging librarian dito sa public university, ay hindi ko na mabilang kung ilang beses at ilang matitigas na ulo ng mga estudyante na ang napagalitan ko. Lalo na yung hindi marunong magbalik ng hiniram na libro at magbalik sa tamang shelf. Medyo OC po kasi ako pagdating sa ganong bagay. Gusto ko po ang well-organized palagi ang mga nakapaligid sa akin. Libro man o kahit na anong gamit. Naiinis ako kapag magulo at hindi maayos ang paligid, Sir Van. At yung ugali kong yon ay naging dahilan ng isang hindi ko makakalimutang insidente sa buhay ko bilang isang librarian. Hapon na nun at nagsisimula ng mag-uwian ng mga estudyante. Malapit na rin akong magsara ng library dahil alas 5 ang out ko. Babiyahe pa kasi ako ng kulang isang oras pa uwi sa amin, kaya hindi ako pwedeng magpagabi. Nag-aayos na ako ng mga gamit nung may pumasok na estudyanteng lalaki sa library. Kung ibabase ko sa itsura niya, ay mukha siyang matalino dahil sa suot niyang salamin sa mata. Platadang platada din yung buhok niya at yung uniform niyang luma na ay maayos pa rin naman. Payat at matangkad. Actually, Kilala ko yung estudyante kasi suki na talaga siya ng library. Madalas siyang manghiram ng libro. Hindi kagaya ng iba na sa internet na halos kumukuha ng mga dapat na i-research. Yung estudyante na yun ay hindi. Wala daw siyang pang-internet kaya magtsatsaga na lang daw siya sa traditional library. Yun nga lang ay naiinis ako sa kanya dahil hindi niya naibalik yung isa sa tatlong libro na hiniram niya. Kaya nung hapon na yun, ay hindi ko siya pinayagang mag-uwi ng libro sa bahay nila. Ang sabi ko sa kanya ay bumalik na lang siya kinabukasan para makapag-research. Nakiusap siya ng todo sa akin noon pero hindi ko talaga siya pinagbigyan. Lumipas ang ilang araw. Hindi na bumalik yung estudyante at nawala na rin siya sa isip ko. Friday afternoon, ganong oras pa rin. Naghahanda na ako para sa pag-uwi. Pero may narinig akong kalabog mula sa dulong shelf. Ayoko nang maingay sa loob ng library. Kaya dahan-dahan akong naglakad papunta sa dulo para sitay ng estudyanteng may kagagawa ng ingay. At nung nakita ko yung estudyanteng hindi ko pinahiram ng libro, ay mas lalo akong nainis. Nakatalikod siya sa akin, pero kahit hindi ko nakikita ang pagmumukha niya, ay kilalang kilala ko yung lumang uniform na suot niya. Sinita ko kaagad siya noon pero hindi siya humarap sa akin. Nakatayo lang siya doon at nakatalikod. Sa sobrang inis ko noon ay nilapitan ko na siya at hihilahin ko sana ang braso niya. Pero sa isang kisap mata ay bigla siyang nawala sa harapan ko. Kaya kinabahan ako. Nung tingnan ko naman ang librong nahulog ay mas lalo akong natakot kasi yun yung libro na dapat hihiramin ng estudyante. Mabilis akong lumabas ng library. Hindi na kasi maganda ang kutob ko. Kaya pumunta ako sa engineering department para magtanong-tanong. Pero ang sabi ng ilang estudyante na nandun pa ay hindi daw pumasok yung hinahanap kong estudyante. Ilang araw na raw na absent. Nagtataka nga raw yung mga professor nila kasi di naman daw yun umaabsent na walang dahilan. Sa sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko dahil sa iniisip kong possibility ay nagpasama ako sa isang estudyante. Wala na akong pakialam kung wala na akong masakyang jeep pa uwi. Ang importante sa akin noon ay masigurong okay lang yung estudyante. Isang sakay lang naman ng jeep at nandoon na kami sa lugar ng estudyante. Nagtanong-tanong ako sa mga taga ron kung nasaan ang bahay ng estudyante. Pero nanghina ako. Nung nalaman ko napatay na daw. Ilang araw na. Shock na shock ako noon, Sir Van. Hanggang dito na lang po. Ayaw ko na pong i-disclose ang cause of death ng estudyante dahil medyo komplikado. Ayun lang po. Salamat. Isang malagim na gabi, Sir Van. Bago ang kwento ko, ay gusto ko munang ipakilala ang sarili ko sa inyo at sa mga tagapakinig ng channel mong malikmata. Ako si Rigel, edad 23. At bago lang po akong janitor dito sa pinagtatrabahuan kong university. Alas dos ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ang shift ko rito. Shifting kasi ang trabaho namin dito bilang janitor. Malaki ang school kaya hindi kakayanin kung isang shifting ang gagawin. Nung gabi pong yon, ay huling araw ng trabaho bilang night shift. Sa lunes kasi ay day shift na ako. Rotation din kasi ang ginagawa ng agency namin para pantay lahat. Kada isang linggo ay nagpapalit kami ng shifting. Kadalasan ay huli kong nililinis ang stadium ng university sa gabi dahil hanggang alas 7 ay occupied pa rin yung lugar. Ginagawa pa lang kasi ang bagong basketball court kaya doon muna nagpa-practice ang mga varsity players. Kapag may laro na kagaya nung gabi na yon, ay nanonood muna ako habang nagpapalipas ng oras. Malapit na ang interschool, kaya todo na ang ginagawang practice ng mga varsity players. Hindi lang sa basketball, kundi pati sa volleyball. Nung araw na yon, ay maaga ang practice ng basketball dahil gagamitin naman ng mga volleyball players ang stadium pagkatapos nila. Mga babae ang naglalaro, kaya mas lalo akong nawiling manood. Hindi ko na malayan ang oras hanggang sa lapitan ako ng isa sa mga kasama kong janitor. Tapos na daw sila sa mga trabahong nakatoka sa kanila. Hihintayin na lang daw nila ako sa labas ng main gate. Pumayag naman ako dahil malapit lang naman ang main gate doon sa stadium. Mayroon kasing bilyaran sa paglabas ng main gate kaya siguradong doon muna tatambay ang mga kasama ko. Nung sa wakas ay nakatapos ng practice ang mga volleyball players, ay laking pasalamat ko. Medyo gutom na rin kasi at nung tingnan ko ang oras sa suot kong relo, ay lagpas alas 8 na ng gabi. Halos mag-alas 9 na. Mabilis kong nilinis ang malawak na sahig ng stadium. Dahil sa laki nun ay sure ako na matatagalan ako. Ang mga walang hiya kong kasama ay hindi man lang ako naisip na tulungan. Nangangalahati na ako nung dumating ang isa sa mga kasama kong janitor. Ang sabi niya ay tulungan na lang daw niya ako para mapabilis ang trabaho. Pumayag naman ako agad Malapit na kaming matapos nung makarinig kami ng mahinang sitsit. Akala ko nung una ay kasama namin na pinagmamadali kami. Sabay-sabay kasi kaming umuwi dahil iisa lang naman ang tirahan namin. Umuupa kami ng kwarto sa lumang bahay na malapit doon sa university. Sumagot pa ako noon. Ang sabi ko ay saglit na lang. Malapit na ako kaming matapos. Nagpatuloy kami sa pagmap ng sahig nung bigla uling may sumitsit. Lumingon ako at magsasalita na sana nung makita kong biglang may talbog ng bola kaming narinig. Wala namang naglalaro bukod pa sa wala kaming nakikitang estudyante o ibang tao doon maliban sa aming dalawa ng kasama ko. Nagkatinginan pa kaming dalawa. Iisa ang laman ng isip naming dalawa. Mayroon kaming ibang kasama roon na hindi namin nakikita. Normal lang naman nakabahan kaming dalawa kaya nagpalingalinga ako sa paligid. Umaasa ako na baka naman may naglalaro sa malapit o di kaya ay sa labas ng stadium. Walang pader yung stadium. Bubong lang at mga bleachers na nakahilera pataas lang ang nakapalibot. Kaya kitang kita sa maliit na siwang sa ilalim ng bleachers ang labas ng stadium. Wala talagang tao roon kaya nagmadali na kami ng kasama ko na tapusin ang ginagawa namin. Paminsan-minsang nawawala yung tunog ng talbog ng bola pero nagugulat kami minsan dahil parang naroon lang yung naglalaro na hindi namin nakikita sa harapan naming dalawa ng kasama ko. Parang pinaglalaroan lang kaming dalawa, lalo na nung may umihip sa likod ng tenga ko. Tapos may humila naman ng hawak na map ng kasama ko. Dahil sa takot ay sabay naming binitawan ang hawak naming map at tumakbo palabas ng stadium. Napaaray pa ako nung parang may tumamang bola sa balikat ko Kinabukasan ay pareho kaming nangangalumatan ng kasama ko dahil hindi kami nakatulog. Nagkapasa din ang balikat ko at para hindi kami mapagalitan ng supervisor namin ay nagpaliwanag kami kung bakit hindi namin natapos at nailigpit yung mga gamit sa paglilinis. Ipinakita ko pa sa kanya yung pasa sa balikat ko bilang patunay. Noong una ay hindi siya naniniwala sa amin pero nung nagpatunay yung dating night shift ay saka lang siya naniwala sa amin. Laking pasalamat ko na lang talaga at day shift na ako nung sumunod na linggo. Ayun lang po Sir Van. Maraming salamat sa paglaan ng oras. Hi Sir Van, ako po si Cecil. Isa po akong estudyante dito sa university sa probinsya namin. Maiksi lang po itong kwento ko. Parang pahapyaw lang po. Gusto ko lang talaga siyang i-share. Natutuwa po kasi ako sa channel ninyo. January 17, 2014 Nung nagpakamatay ang best friend kong itago natin sa pangalang, Aisa. Hindi niya nakaya yung pressure dahil ang gusto ng parents niya ay magtapos siyang summa cum laude sa kurso naming BS Math. Pareho kami ng course ni Aisa pero hindi kagaya ng parents niya Ayos lang sa parents ko na wala akong karangalan. Basta ang mahalaga ay makagraduate ako. Graduating na kami. Nung biglang nakipag-break kay Aisa, ang boyfriend niya for 5 years, na wag na po natin pangalanan. Hindi naman po siya mahalaga. Dahil nga busy sa pag-aaral, ay nawalan ng oras si Aisa dun sa boyfriend niya. Hanggang sa namalaya niyang nahulog na pala sa charm ng iba. Kaya yun nga, nakipaghiwalay na. Mas pinili yung babaeng bago lang niya nakilala kesa sa best friend ko na bukod sa 5 years na sila ay magkababata pa. Broken-hearted, devastated, at pressured. Hindi kinayang dalhin lahat ni Aisa. Sumuko siya at nagpakamatay. Tatlong buwan bago kami aakyat sa stage. Sa harapan ng Arts and Sciences Department ay may kiosk. Doon kami palaging nagpapalipas ng oras ni Aisa nung nabubuhay pa siya. Paborito din niyang mag-aral doon dahil walang tumatambay na ibang estudyante doon maliban sa aming magkaklase. Isang buwan nang mahigit na ilibing si Aisa noon at busy na kami sa pag-aasikaso ng mga kailangan sa graduation namin. Kung hindi sana nagpakamatay si Aisa, ay siya sana ang summa cum laude namin. Naglalakad ako noon papunta sa office ng dean pero napatigil ako kasi may nakita akong pamilyar na bulto ng katawan ng babae. Hindi ako pwedeng magkamali. Si Aisa yung nakita kong nakatalikod at nawala nung lumiko sa malaking puno ng akasya. Hindi ko alam kung namalikmata lang ako o yun ang gusto kong isipin kaya binaliwala ko yung nakita ko. Nanggaling na ako sa office ng din namin at papunta na sana sa kantin. Noong nakasalubong ko ang isa pa naming kaibigan ni Aisa, takot na takot siya at ang sabi niya sa akin ay nakita daw niya si Aisa. Kumaway at tinawag pa nga raw siya. Dahil doon ay nakumpirma ko na tama nga ang nakita ko. Kaya pagdating ko sa bahay noon ay nagtirik agad ako ng kandila para sa kanya. Siguro ay nalulungkot siya sa kabilang buhay. Kaya ipinagdasal ko si Aisa na sana ay maging payapa na siya kung saan man siya naroroon. Thank you Sir Van. God bless.